بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم مؤلف رحمه الله يتلقي قال va وشنق أخشقان كشلر حقده kelgan bob ya'ni polvonlarni qanday bir shariatda yomonligi va shuningdek ularni oldiga borishlik va so'rashlik va ularni xabarlarini bergan xabarlarini tasdiqlashlik va ularni etganlarini qilishlik nima nimaga dalolat qilishligi va u shariatda qanday darajadagi bir gunoh ekanligini bayonlab beriladi bu bobda polvon deganimizda biz umumiy bir ma'lumot etadigan bo'lsak ular haqiqatda har xil ishlar egasi bo'ladi ba'zilari kelajak xabarlarini bilib berishlik da'vosini qilishadi va ba'zilari sirlarni aytib berishlik da'vosini etishadi va ba'zilari aytishadiki ularni jinlar bilan yashirin aloqalari va ularni yashirin kuchlari bor deb da'vo qilishadi va ba'zilari muayyan bir sabablarni o'rtaga qo'yib muayyan bir e, ma'lumotlarni etib berishlikni da'vo qilishadi va shularning ba'zilari o'g'irlangan narsalarni kattaligi va kim o'g'irlaganligi va shunga o'xshagan ba'zi bir ma'lumotlarni etib berishlikni da'vo qilishadi demak polvon deganimizda va baxshi ham deyshadi ba'zi bir diyorlarda mana shu odamlarni tushunishadi tushuniladi lekin odamlarni ya'ni umumiy musulmonlarni shariat ilmlaridan bexabar bo'lishganligi uchun ana shu shariatdan omma odamlarning ilmi bo'lmaganligidan va haqiqiy Alloh subhanahu va taolo o'zini ba'zi bir bandalariga beradigan karomatlar bilan bunday safsata egalari bo'lgan shaytonni ashoblari va do'stlarini orasini orasidagi farqini bilishmagandan keyin mana shunday odamlarni ba'zi bir xabarlari sabablik yuzdan bittasi to'g'ri chiqib qolganligi uchun yoki shunga o'xshagan ba'zi bir odamlarni hayron qoladigan gaplarni gapirganliklari uchun odamlar bunday polvullarni bir Allohni bir avliyorlariday hisoblashadi. Vaholanki ular Allohni avliyolari emas, balkim ular shaytonning avliyolaridir. Mana shunday shariatning asosiy ilmlari agar odamlardan o'chib ketadigan bo'lsa, haq botil bo'lib botil haqqa aylanib ketadi tavhid shirkka aylanib shirk tavhidga aylanib qoladi sunnat bid'at bo'lib bid'at sunnat bo'lib qoladi bu dalolat qiladiki alloh subhanahu va taoloni dinini o'rganishlik lozim ana shu dinni o'rganishlik kerak bo'lgan masalalarni boshida turgan Alloh subhanahu va taoloning tavhididir. Sababi qaysi bir bandaiki butun huquqlarni hammasini ado qilsa-yu, lekin Alloh subhanahu va taoloning haqqida muqassir bo'ladigan bo'lsa, uni kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, uni haqlarini hammasi barbod bo'ladi shuning uchun mo'min banda Allohning shariatini va shariatini ustidagi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ishonchi va aqidasini o'rganishligi va ana shu masalani pishiqlashligi lozim bo'ladi مؤلف رحمه الله etalerki روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما إمام مسلم رحمه الله وزلرنا صحيح كتاب sahih kitoblarida صلى الله عليه وسلم أيال ayollaridan بردا Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadislarini aytarlar. Qol Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ata ya'ni kimda kim mana shu polvunga keladigan bo'lsa, fasalahu an shay ana shu polvundan muayyan bir narsani so'rasa, lam tuqballahu salatun 40 yawman. uni 40 kun namozi qabul qilinmaydi buni juda bir xatarliligiga dalolat qiladigan o'rni shuki bu odam kelgan mana shu polvonga kelgan shaxs mumkin u polvonga ishonmas u shunchaki bir qiziqib kelgan bo'lishligi mumkin u ana shu polvonga kelishligini o'zi va ichidagi birorta bir muammosini ana shu polvonga ko'ndalang qilishligini o'zi 40 kun namozini qabul bo'lmasligi natijasiga olib boradi bu juda ham bir xatir narsa juda xatarli narsa agar mana shu holatda vafot qiladigan bo'lsa xuddiki namoz o'tib qolgan odamni hisobida ketadi sababi lam tuqballahu salatun 40 yawma 40 kun namozi qabul bo'lmaydi ba'zi bir olimlar aytishadiki farzi ado qilinishligi mumkin lekin u savob olmaydi deydi yo'q bunisi bu gap to'g'ri emas vallohu alam sabab nabiy sollallohu alayhi vasallam qabul bo'lmaydi deganda ya'ni haqiqatda nomaqbul bo'lgan namoz bo'ladi hattoiki Allohga tavba qilguncha nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki la yaqbalullohu la yaqbalullohu solata haidin illa bihimar balog'atga yetgan ayolning namozini Alloh faqatgina ro'mol o'ragan holatda bo'lganda qabul qiladi deydi bu dalolat qiladiki beromol bo'ladigan holatda bo'ladigan bo'lsa o'zini avratini yopmagan holatda namoz bo'ladigan bo'lsa ayolning namozi qabul bo'lmaydi ya'ni uni o'qiganidan foydasi yo'q bu o'rinda bu dalolat qiladiki mana shunday bir shunchaki kelishlikning o'zi shunaqa bir katta gunohga sabab bo'lar ekan lekin u kelib o'zini muammosini ko'ndaling qilgandan keyin u polvon birorta bir xabarni etsa ana shu xabarni bu keluvchi tasdiqlasa nima bo'larkan bu undan katta cheksiz bir gunoh bo'ladi buni keyingi hadis bayon qiladi an abi hurayrata roziyallohu anhu ani nabiy sollallohu alayhi vasallam qol man ata kahinan فصدقه bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin صلى alayhi عليه وسلم رواه أبو داود abu hurayra roziyallohu anhu nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilarki man ata kahinan kimki polvonga kelsa fasoddaqahu bima yaqul ana shu polvonga biror narsani so'ragandan keyin ana shu polvonni gapirgan gapini tasdiqlasa rostlasa ishonsa shunga faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallohu alayhi vasallam muhammad sollallohu alayhi vasallamga tushgan shariatga kofir bo'libdi muhammad sollallohu alayhi vasallamga tushgan nima u qur'on shariat ollohning vahyi shunga kofir bo'libdi bu odam dinda qolmaydi olloh saqlasin bu dalolat qiladiki umuman mo'min odam Allohga iymon keltirgan va qiyomatdan umidi bo'lgan shaxs bunday bir shaytonni ashoblarini oldiga yo'lamaydi yaqinlashmaydi sababi unga kelishlikni o'zi unga kelishlikni o'zi va so'rashlikni o'zi 40 kun namoz qabul bo'lmasligiga olib borsa va uni rostlab qo'ysa tasdiqlab qo'yadigan bo'lsa nabiy sallallohu alayhi sallamga tushgan dinga kofir bo'lishlikka olib boradigan bo'lsa bu juda xatarli narsa endi hozirgi kunimizda oldingi ahvollardan ko'ra xatarliroq bir ahvollar bo'lyapti u qanaqa deyiladigan bo'lsa hozir televideniyalar orqalik sehrgarlar va mana shunday polvullar televideniya orqalik odamlarga har xil xizmatlarni qilishyapti va uyda o'tirgan holatda telefon orqalik ulardan so'ralyapti ba'zilari so'rab tasdiqlaydi va ba'zilari shunchaki so'raydi bu bormasa ham ana shu polvon yoki sehrgarlar oldiga bormasa ham uyda o'tirgan holatda telefonni qoqqanligini o'zi mana shu gunohga egasi bo'lishlikka olib boradi bu shartmas uni maqsad undan unga borishlik emas maqsad shu shaxs bilan aloqaga chiqishlik agar shunchaki so'rasa undan 40 kun namoz qabul qilinmaydi uni tasdiqlab qo'ysa Alloh subhanahu va taoloning ning diniga ya'ni Allohga kofir bo'ladi bu dalolat qiladiki har bitta mana shunday shaxslarni biluvchisi biluvchi shaxslar kishilar va ularni har xil xilalarini biluvchilar yurgan yo'llarida va umumiy ommalar yuradigan joylarda va bozorlarda bo'ladigan bo'lsa ham ana shu polvonlar o'tiradigan joylarda mana shunday ahvollar munkar ishlar tarqalib turgan o'rinlarda ularga inkor qilishligi va ularni xalqlarga bildirishligi lozim bo'ladi va xalqlar va shaxsi o'zi ham va odamlar ham ularni gapirgan xabarlaridan ba'zilari rost bo'lib qolganligi bilan aldanmasligi kerak va shuningdek ularning ko'pi iymon va taqvo va saloh salohiyatlik sifatida bo'ladigan kishilarning suratida bo'lishligi ham odamlarni aldab qo'yishligi kerak emas balkim modomiki ularning gapirayotgan gaplari Alloh subhanahu va taolo tushirgan shariatga qarshi bo'yaptimi? demak uni inkor qilishlik kerak va buni munkari xalqlar orasida tarqalib ketishlikdan qattiq harakat qilishlik kerak oldini olishlik kerak lozim bo'ladi walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala shartihima man ata عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وشنينديك إمام 4 يعني سنن ايغالاري و امام حاكم أبو عبد الله رحمه الله o'zlarining mustadraglarida rivoyat qilgan hadisda boyagi hadis keladi man ataka arrafan av kahilan arraf yoki kohinga keladigan bo'lsa va uni aytgan gapini tasdiqlaydigan bo'lsa muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushgan narsaga kofir bo'pti. yana bu hadisda foyda borki ana shu kohinga ya'ni polvonga kelgan odam va uni xabarini rostlagan odam o'zi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushgan narsaga kofir bo'ladigan bo'lsa, polvunni o'zi minbobu avlo kofir bo'ladi. So'zsiz u kofirligida hech qanday shubha yo'q. Sabab ko'pincha bularning kofir bo'ladigan sabablari har xil bo'ladi. ba'zilari jinlarga qurbonlar qilishlik bilan jinlarga aloqaga chiqishlik bilan kofir bo'ladi sababi hech qachon jin odam bolasiga tekin xizmat qilmaydi jin hech qachon tekin xizmat qilmaydi balkim ana shu jim muomala qilib turgan shaxs o'ziga ibodat qilmaguncha Allohga shirk keltirmaguncha u xizmat qilmaydi bu ma'ruf narsa bu qancha qancha sehrgarlikdan tavba qilgan shaxslarni o'zlari aytishadiki ana shu shaytonlar jinlar unga xizmat qilishligidan oldin Alloh subhanahu va taologa kofir bo'lishlikka majburlaydi vaholanki ular mu'minlar va taqvodorlar sifatida suratida yuradi lekin ular yer yuzidagi eng kofir bo'lgan shaxslardan ba'zilari qur'onni oyoq ostiga oyog'ini tagiga bosib boylab hojatxonaga kirishligiga majburlanadi jinlar orqali hattoiki unga xizmat qiladi shu sababli va ba'zilari ayollarni hayz qoni bilan aralashtirib Qur'on oyatlarini yozishlikka majburlanadi. Ana shuni qiladi u. Hattoyki shundan keyin jin unga xizmat qiladi. Demak, bu ana shu ba'zi bir polvonlarning kufrlik sabablarini biri. Va shularning ba'zilari yolg'ondan bo'lsa ham g'ayb xabarlarini berishligini o'zi bu uning Alloh subhanahu va taoloni xususiyatlari bo'lgandan bo'lgan g'ayb ilmini bilishligida o'zini Allohga shirk keltiryapti. Shirk qilyapti. Bu bilan u Allohga kofir bo'ladi. Alloh aytadiki: "Qul la ya'lamu man fis samawati val ardil g'ayba illa Alloh." Ularga aytingki, osmonlar va yerdagi g'aybni faqatgina Allohning o'zi biladi. Demak, bundan tushunamizki, polvonga kelgan odammi va uni tasdiqlagan odammi holati kufrlik bo'ladigan bo'lsa, polvonni o'zini ahvoli so'zsiz juda xatarlik. Unaqa odamlar iymonda, islomda bo'lmaydi. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا أبو يعلى رحمه الله بكش مصنف ya'ni musanniflardan bu kishini musnadlari bor o'zlarini musnadlarida ibn masud roziyallohu anhudan mana shu hadisni o'zlarini gaplaridan yaxshi isnod bilan rivoyat qilganlar agar sahobalar mana shunday xabarlarni mavquf o'zlarini gaplaridan rivoyat qilishadigan bo'lsa unga marfu ya'ni nabiy sollallohu alayhi vasallamning gaplarini hukm beriladi sabab bu gaplar ijtihod bilan yoki o'zlarini alohida fikrlari orqali gapiriladigan gap emas bu xabar bobiga kirgan gaplar وعن عمران بن حسين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره عبران حسين رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم لن رواية قلبي تلالكي Nabi sollallohu alayhi va sallam aytdilar laysa minna man tatayyara aw tutayyara lah kimda kim irim qiladigan bo'lsa va unga irim qildiriladigan bo'lsa u bizdan emas kimda kim polvullik qiladigan bo'lsa yoki unga pol ochiriladigan bo'lsa bizdan emas va kimda kim sehr qiladigan bo'lsa va unga sehr qildiriladigan bo'lsa bizdan emas va man ata kahilan kimda kim polvonga keladigan bo'lsa va uni bergan xabarini tasdiqlaydigan bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushgan narsaga kofir bo'pti bularni hammasi dalolat qiladiki nabiy sallallohu alayhi va sallam laysa minna bizdan emas degani ya'ni bizni shariatimizdan emas bunaqa odamlar irimlarga ishonishlik bu tavhidga qarshi narsa polvonlarga ishonishlik va sehrgarlarga ishonishlik sehrgarlik qilishlik yoki o'ziga sehr qildirishlik yoki birovga qildirishlik pol ochishlik yoki o'ziga yoki birovga pol ochirishlik va o'zi irim qilishlik yo birovga irim qildirishlik bularni hammasi shariatga qarshi bo'lib nabiy sollallohu alayhi vasallam u shaxslardan pok va shariata undan pok nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki ular bizadan emas biz ulardan emasmiz nabiy sollallohu alayhi vasallam pok bo'lgan odam bu Allohu alam qiyomatda ahvoli qaysi bir xorlikda bo'ladi bu dalolat qiladiki bunday shaxslardan iymon qaytarilib turibdi bu juda xatarli narsa va bu etilib turgan gunohlar gunohli amallarda juda qattiq vaidlar bor qaysi bir mana shu amallardan birortasini bir shaxs o'zi qilsa yoki birovga qildiradigan bo'lsa qiluvchi ham qildiruvchi ham nabiy sollallohu alayhi vasallam bulardan pok bo'lgan shaxslar bo'ladi tashqari ko'rinishi musulmonlardan bo'lsa ham shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ertaga qiyomatda odamlarni hammasini yig'gan vaqtda musulmon suratida nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida kelgan oldiga kelgan vaqtlarida nabiy sollallohu alayhi vasallam bularga suhqon suhqa uzoq bo'linglar mendan deydi قال البغوي رحمه الله imomul bag'oviy rahimaulloh sharh sunnani egalari al arroful allazi yadda'i ma'rifatal umuri bi muqaddimatin yustadallu biha ala al masruq va makani dalla va nahvi zalik endi boyagi hadisda arrof bilan kohin keldi bizni tilimizda bularni hammasi polvon deb aytilaveradi lekin arab tilida ozgina farq bor muallif rahimaulloh shunga keltirganlar biz shuni o'qib o'tamiz imom bag'oviy rahimaulloh aytadilarki al arrof arrof degani hadisda kelgan man ata arrofan av kahinan deb aytdiyu o'sha arrof kim u desa allazi yaddai al umur ba'zi bir narsalarni e, e, o'ziga sabab qilishlik bilan birga o'g'irlangan narsa yoki yo'qolgan narsani o'rnini bilishlikni da'vo qiladigan kishilarni arrof deb aytiladi huwa al kahin e, kohin deb ham shunga aytilaveradi deb ham aytilgan ekan al kahin kohin nima degani desa uni alohida ta'rifida huwa allazi yukhbiru anil mughayyibati mughayyibati fil mustaqbal kelajakda g'aybiy bo'lgan xabarlarni aytadigan odamni kohin deylar ekan Wa qila allazi yukhbiru amma fid damir odamni yuragidagi narsani nima qilmoqchi bo'lib turganini aytib bermoqchi bo'lib turgan kishi ham kishilar ham kohin deb aytilar ekan وقال أبو العباس ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله يتلركي العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق عراف دب har bitta polvonga munajjimga rammal boyagi har xil qumlar shunga o'xshagan narsalarga chizishlik bilan bilib beradi va ba'zilari piyalaga chizadi va ba'zilari kosalarga chizadi unga suv quyadi va boshqa shunga o'xshagan o'zlarini har xil qiladigan e, sabablari bor shunga o'xshagan mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bi hadhihi turuq mana shunday yo'llar bilan ba'zi bir narsalarni bilishlikda gapiradigan shaxslarni hammasini arrof deylar ekan وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجد وينظرون في النجوم ما أرى من من فعل ذلك له عند الله من خلق ibn abbos roziyallohu anhu aytdilarki abojid harflarini yozadiganlar va shu sababli yulduzlarga qarab ba'zi bir xabarlarni aytadigan kishilar man ularni Allohni oldida hech qanaqa bir nasibasi yo'q deb bilaman dedilar abojit harflarini yozuvchilar bu ana shunday bir polvonlar yoki kohillar ishlatadigan bir tariqa harflarni raqamlari bo'ladi masalan abojit deb qo'yilgan masalan alif bo'ladigan bo'lsa uni 70 raqami bo'ladi bo bo'ladigan bo'lsa 100 raqami bo'ladi masalan ali yana alif bo'ladigan bo'lsa uni 70 e, raqami bo'lsa jim bo'lsa uni 60 raqami bo'lsa shu muayyan bir odamni oti etiladigan bo'lsa masalan zayd deb etiladigan bo'lsa o'sha zaydga muayyan bir sanoqni har bitta harfi sanoqlarini qo'yib e, muayyan bir raqamlarni undan olib tashab, shuna qilib o'sha raqamlar orqali har xil xabarlarga natijalarga yetishlikni da'vo qilishadi va shu sababli keyin ba'zilari yulduzlarga qarab ham har xil xabarlarni etishlikni da'vo qilishadi ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki man mana shu shaxslarni ollohni oldida hech qanaqa bir nasibasi yo'q deb o'ylayman deydilar ollohni oldida nasibasi yo'qlar ular faqatgina kofirlar la xalaqa lahum fil axira deb alloh subhanahu va taolo oxiratda ularni hech qanaqa bir nasibalari yo'q deb aytadi bu dalolat qiladiki bunday odamlarni shariatda hech qanaqa bir maqom yo'q va ular ba'zi bir g'ayblarni aytishlik bilan odamlarni aldab o'zlarida bir karomat bordek ko'rsatishadi-yu, vaholanki ular yer yuzida Allohga eng qattiq, eng yomon kufrlikni iqtirof qilib qiladigan shaxslar o'zi.